ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ na wajumbe wetu walimjia Ibrahim kwa bishara njema wakasema salama naye akasema salama akukaa ila mara akaleta ndama wa kuchoma falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا la takhaf inna ursilna ila قوم لوط basi alipoona mikono yao haimfikili aliwatilia shaka na akawaogopa wakasema usiogope hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya Lot. Wa mraatuhu qaimatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min warai ishaqa yaqub. Na mkewe alikuwa akasimama wima akacheka. Basi tukambashiria Ishaq na baada ya Ishaq Yaqub. Qalat ya waylata alid wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykhan in hadha la shay'un ajib. Akasema, je, hivyo mimi nizae na hali yangu ni kikongwe na huyu mume wangu ni kizee hakika haya ni mambo ya ajabu qalu atajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt innahu hamidum majid wakasema je unastajabia amri ya Mwenyezi Mungu rehma ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziko juu yenu enyi watu wa nyumba hii hakika yeye ndiye msifiwa wa kutukuzwa falamma dhahaba an ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut basi hofu ilipomuondoka ibrahim na ikawa ile bishara imemfikia alianza kujadiliana nasi juu ya kaumu ya Lut. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib, hakika Ibrahim alikuwa mpole, ana huruma na mwepesi wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Ewe Ibrahim, wachilia mbali haya. Kwa hakika amri ya Mola wako mlezi imekwisha kuja na hakika hao itawafikia adhabu isiyorudi nyuma.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 Yeye akasema, enyi watu wangu, hawa binti zangu ndiyo wametakasika zaidi kwenu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, wala msinihizi mbele ya wageni wangu. hivyo hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu aliyeongoka qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid wakasema bila shaka umekwisha jua hatuna haki juu ya binti zako na unayajua tunayoyataka.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 Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud. Basi ilipofika amri yetu tuligeuza nchi juu chini na tukateremshia mvua ya changarawe za udongo mgumu uliokamatana wa motoni مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد zilizotiwa alama kwa Mola wako mlezi na haya hayako mbali na wenye kudhulumu wengineo الله أكبر الله أكبر لا sisi tuliwatuma malaika kwa Ibrahim wampe bishara njema yeye na mkewe kuwa watapata mwana. Waliwasalimu kwa kauli ya salama naye akarejesha mkio lao kwa kusema salama. Upesi upesi akenda kuwatengenezea ndama aliyenona wa kuchoma ili wale Alipoona kuwa hawaonyoshi mikono yao kama ada ya wageni, akawatilia shaka kuwa hawa si wageni wa kawaida na akahisi kuwa hawa ni malaika ikamjia hofu kuwa isije kuwa kuja kwao ni kwa jambo ambalo halikumpendeza Mwenyezi Mungu au kuadhibu watu wake wakasema nao walijua athari ya ile hofu katika nafsi yake usiogope hakika sisi tumetumwa kuwahiliki kaumu na mkewe alikuwa kasimama karibu akisikia maneno yao Akacheka kwa furaha ya kuwa mwenyewe Lut ambaye ni mtoto wa ndugu wa mumewe atasalimika. Basi sisi tulimbashiria kwa ndimi za wale malaika kuwa atamzalia mumewe Ibrahim mtoto mwanamume ataitwa ishak na huyo mtoto ataishi na baada ya ishak atampata Yakub. Mke wa Ibrahim alipiga kelele kwa kustajabu. Ajabu gani hii jamani? nizae mimi kikongwe na huyu mume wangu mnamuona kisha kuwa kizee kabisa kama huyu hapati mwana tena hakika haya niliyoyasikia ni mambo ya ajabu vipi vikongwe viwili kama mimi na mume wangu wazae tena malaika wakamwambia unastaajabu nyinyi wawili kupata mwana kwa ajili ya uzee wenu haya yanatokana na amri ya Mwenyezi Mungu asiyeshindwa na chochote hiyo ndiyo rehma ya Mwenyezi Mungu na neema zake ni nyingi juu yenu wa ukoo wa nabii. Basi hapana la ajabu nyinyi kupewa wasiopewa wenginewe. Mwenye kutenda hayo hakika anastahiki kuhimidiwa ni mwingi wa hisani na ukarimu na upaji. Zilipomtoka hofu Ibrahim na akaisikia bishara ya kumfurahisha ya kupata mwana ikamwingia huruma akaanza kujadiliana na wale wajumbe katika shauri la kuangamizwa kwa Lut. Hakika Ibrahimu ni mpole mno. Hapendelei mapatilizo ya kwa haraka mwingi wa kuungulika na kuona uchungu kwa shida zinazowapata watu. Tena yeye ni mwenye kutubu na kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ayapendayo na kuyaridhi basi ule upole wake na rehma zake na huruma zake ndizo zilizompelekea kubishana kule kwa kutaraji kuwa asa Mwenyezi Mungu akawaondolea adhabu watu wa Lut na wao wapate kutubu na kurejea kwake. Malaika wakasema, ewe Ibrahim, wachili mbali haya majadiliano na kuwatakia rehma watu hawa, kwani amri ya Mola wako mlezi ya kuangamiza imekwisha kuja hapana budi kuwa adhabu itawashukia na wala haitarudishwa kwa majadiliano au bila majadiliano. Walipokuja wajumbe wetu hao malaika kwa Luthi kwa sura ya vijana wazuri, Luthi aliungulika na kaudhika. Alihisi unyonge, hana nguvu za kuwahami na hao watu wake. akaonia dhiki kwa kuwaogopea ufisadi wa kaumu yake akasema hii leo ni siku ya karaha kubwa na machungu. Watu wake wakajua kuwa wamekuja wale wageni, wakamwendea mbio mbio na kabla ya hayo ilikuwa kazi yao kufanya huo uchafu wao na kutenda maovu. Luta akawaambia, enyi watu wangu, hawa binti zangu waweni, hao ni safi zaidi kwenu kuliko kwenda kufanya uchafu kwa wanaume Mwogopeni Mwenyezi Mungu na jilindeni nafsi zenu na adhabu yake. Na msinifedhehi na mkanidharaulisha kwa kuwavamia wageni wangu. Basi hivyo hamna kati yenu hata mtu mmoja mwenye rai iliyo sawa, mwenye akili iliyoongoka akakuzuieni na maasi na akakukatazeni maovu. Wakasema waliwa vyema ya weluti, kuwa sisi hatuna haki ya kuwaoa binti zako wala hatuwataki. Na wewe hapana shaka unajua tukitakacho tulipokujia kwa haraka. Lote akasema, laiti ningelikuwa nina nguvu au nina nguzo yenye nguvu ya kutegemea, msimamo wangu juu yenu ungelikuwa mwingine na ningeliweza kuwalinda wageni wangu, nikakuzuieni msiwafanye mambo mabaya. Malaika wale wakamwambia na wao kweli wao ulikwisha dhihiri. Ewe Lot, usihofu wala usihuzunike sisi ni wajumbe wa Mola wako mlezi wala si binadamu kama tuonekanavyo kwako na kwa hawa kaumu yako wala wao hawa hawatakufikishia shari yoyote ya kukuudhi au kukudhuru basi toka wewe na ahali zako usiku kisha zaga mtoke mji huu wala yeyote katika nyinyi asigeuke kutazama nyuma asije akaona vitisho vya adhabu na yakasibiwa na shari yake lakini mkeo ambaye amekuhuni yeye hatakuwa pamoja na wataotoka nawe. Ye lazima yampate yatawapata hawa watu na miadi ya kuangamia kwao ni asubuhi na miadi hiyo ni karibu basi usitie hofu. Ulipofika wakati wa adhabu tuliyokadiria na tukaitolea hukumu tuliupindua mji ule waliokuwa wakiishi ndani kaumruth juu chini na tukawamishea mvua ya mawe ya udongo uliookwa motoni hata ukawachangarawe. Wakawa wanaangukiwa na hayo mawe mfululizo kuwa ni adhabu inayotoka kwa Mola wako mlezi, ewe nabii. Na hayo si mbali kumfikiria kila mwenye kudhulumu katika kaumu yako.